Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji. Ir 9 un 5 minūtes ar tevi ēterā priesteris Pēteris Skudra un laiks eh, šīs dienas eh, katehēzei. Mēs eh, vakar svinējām Dieva vārda svētdienu. Mēs mazliet piekdienu ar priesteri Rodionu pastāstījām, kāpēc šādu svētdienu pāvests Francisks ir ieviesis un kāds ir šo svinību mērķis. Tad uh, šodien uh, piedāvāju ieklausīties uh, pāvesta Franciska sprediķī, ko viņš sacīja vakar, komentējot arī vakardienas lasījumus, kurus dzirdējām, dzirdējām liturģijā. Tad ceru arī klausītājus tavu iesaistīšanos, tu arī droši zvanīt uz numuru 679 969 131 Arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Tu arī padalīties ar to, vai tavā draudzē eh, vakar eh, kaut ko minēja par šo Dieva vārdu svētdienu, eh, vai tava draudze kaut kā to atzīmēja, vismaz pieminot, ka ir šāda Dieva vārdu svētdiena, un varbūt tu pats vai pati kaut kā tad varbūt arī piekdienas katehēzes iespējā nolēmis šo eh, dienu padarīt īpašāku, eh, varbūt ar kādu apņemšanos lasīt svētos rakstus vai arī um, svētdien palasot kādu fragmentu uh, vairāk, vēl bez tā, ko mēs dzirdam uh, liturģijā, tad uh, droši, droši var arī padalīties ar uh, to, kā tavā draudzē, vai un kā tika svinēta vai netika svinēta šī Dieva vārda svētdiena tavā draudzē, un tad arī par to, kā tu pats varbūt esi nolēmis augt savās attiecībās ar svētiem rakstiem, ar Dieva vārdu. Tad, vai arī varbūt tu vismaz gribētu, tad vari padalīties ar to, kā tu gribētu ieviest svēto rakstu lasīšanu savā ikdienā, pat ja tas arī uzreiz neizdodas. Priestera katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, vakar mēs eh, lasījām eh, svēto rakstu eh, fragmentus gan no Nehemija grāmatas, gan no Lūkas evaņģēlija un pavests Francisks atsaucās savā, savā sprediķi, arī viņš svinēja svēto misi kopā ar ticīgajiem svētā Pētera bazilikā, un viņš tad aicināja nu, savilkt tādas paralēles starp, starp šo uh, Eh, pirmo lasījumu un evaņģēliju, kur abos divos eh, tiek eh, runāts par tādu fundamentālu realitāti, par to, ka dieva, ka cilvē, teiksim tā, dieva cilvēku sirdī ir nevis paši cilvēki vai pašu vārdi, bet gan tad mūsu sirdī ir Dievs un viņa vārds. Viss ir sācies no tā, ko Dievs ir mums sacījis. Tad arī uh, Jēzus uh, uzsāka savu uh, publisko kalpojumu atšķirot, svētos rakstus tos pasludinot tautai, tad arī pirmajā lasījumā mēs dzirdējām, ka uh, pusdienu no rītausmas līdz pat pusdienlaikam, tātad sešas stundas no vietas tiek uh, lasīti svētie raksti, uh, šis Dieva vārds, un Dieva vārds, kurš ir viss uh, sākums. Ja, mēs zinām, ka um, viss, kas ir radies, ir radies pateicoties Dieva vārdam. Um, Jēzus, um, šis izredzētais Dieva vārds pirms mūžības, ir izredzējis arī mūs uh, pirms pasaules radīšanas, kā saka apustuļa Pāvila vēstu lefeziešiem, tad arī caur šo vārdu tika radīta visa pasauliņš, sacīja vārdu un tas tapa, tu mums arī atgādina 33. psalms un caur, cauri laikiem, arī vēstu lēbrejiem, mums pirmā nodaļa saka, ka jau no laiku pirmsākumiem Dieva vārds ir uz mums runājis caur praviešiem, caur šiem patriarhiem un visbeidzot tad uh, šis Dieva vārds ir kļuvis miesa un dzīvojis mūsu vidū. Tad šie arī Jēzus, viņš savu misiju uzsāk sakot, ka lūk, šodien šie vārdi ir piepildīti. Ja, tad Dieva vārds vairs nav kaut kāds apsolījums, tas ir piepildījums. Jēzus ir pieņēmis miesu, un tad svētā gara spēkā tas mājo mūsu vidū, uh, lai piepildītu eh, mūsu ilgas un dziedētu mūsu ievainojumus, saka pāvests. Un tad eh, pāvests saka, raudzīsimies uz Jēzu, līdzīgi kā tie, kas bija sinagogā, raudzījās uz viņu. Viņi raudzījās uz viņu, viņi sacīja, kas ir šis eh, jaunums, ka Jēzus runā tā, kā neviens cits iepriekš nav runājis. Un tad arī pāvis saka, raudzīsimies uz Jēzu, kā šie cilvēki raudzījās, un arī tad apņemsim viņa vārdu un pārdomāsim to, kā šis vārds aicina mūs uz tādām savstarpēji saistītām divām realitātēm vai diviem tādiem aspektiem. Pirmkārt, šis Dieva vārds mums atklāja Dievu, un otrkārt, šis vārds mūs ved pie cilvēkiem. Tātad, Visa centrā ir Dieva vārds, un Dieva vārds mums atklāja Dievu, un Dieva vārds mūs ved pie cilvēkiem. Tātad par šiem diviem aspektiem arī eh, runāsim šajā eh, katehēzē, un tagad laiks dziesmai, pēc eh, kuras tad arī aicinu tevi, klausītāji, padalīties ar to, kā tu pavadīji šo Dieva vārda svētdienu, vai tavā draudzē vismaz kaut kas tika minēts par to, uh, vai arī varbūt tev pašam ir izdevies apņemties lasīt svētos rakstus. Un arī, ja nav, ja nav šīs apņemšanās, un arī, ja nekas nenotika draudzē, tad arī padalies ar to, arī tā būs dalīšanās, kas mums palīdz uzklausīt vienam otra pieredzi, bet tad Dieva vārds arī mums nes gaismu, tad nākamā dziesma Your Light, tava gaisma. was full of emptiness. All I was really looking for was some temporary happiness. reaching out for anything studijā Priesteris Pēteris Skudra. Ir 9 un 16 minūtes pirmdienā 24. janvārī ar TV ēterās mēs priesteris Pēteris Skudru un šodien piedāvāju ieklausīties pavesta eh, Franciskas prediķī, ko viņš sacīja vakar Dieva vārda svētdienā. Aicinu arī tevi klausītāji iesaistīties šajā sarunā, tur droši dalīties tad ar to, uh, kā tu vai tava kopiena, tava draudze ir pavadījusi šo dievvvārdu sveidienu. Arī, ja tas nekādīgi netika pieminēts, tad arī droši to vari pateikt, tas joprojām ir dalīšanās, tā joprojām ir pieredze, kuru mēs varam uzklausīt, ar kuru varam dalīties, un jā, padalies arī ar to, vai tev pašam ir vismaz apņemšanās vairāk lasīt Dievu vārdu, un vai iepriekšējā katehēze piekdiena tev ir palīdzējusi kaut kā augt, nu, vai vismaz vairāk apsvērt iespēju meklēt laiku, lasīt ikdienā svētos rakstus Dieva vārdu. Tātad pavests Francisks, jā, un tad tu vari droši zvanīt uz ēteru 67 969 131, arī rakstīt īziņas uz numuru 266 772 72. Ticu, ka no, šobrīd noteikti mani klausās cilvēki, kuriem ir ko pateikt, ka ir vai nav šāda apņemšanās, tika vai netika pieminēts draudzē kaut kas par šo dievvārdu svētdienu, tad uh, noteikti kādam ir kaut kāds viedoklis par to visu. Bet jā, Pāvis Francisks tad aicināja uh, paraudzīties uz tādiem diviem aspektiem, kas notiek, ja mēs noliekam Dieva vārdu savas dzīves centrā. Pirmkārt, Dieva vārds mums atklāja pašu Dievu, un otrkārt šis vārds mums mūs ved pie citiem cilvēkiem. Tad pirmais aspekts – vārds mums atklāja Dievu. Ja, tad Pāvis saka, ka Jēzus uzsāka savu eh, misiju komentējot pravieša Isaja eh, vārdus, eh, kas pasludina tādu ļoti skaidru izvēli. Viņš ir nācis atbrīvot nabagus un apspiestos. Tas arī ir citāts no pravieša izseja grāmatas 61. nodaļas paša sākuma. Ja, tad varat salīdzināt šo Lūkas evaņģēlija fragmentu, Lūkas evaņģēlija 4. nodaļa un tad 18. pāns, vai arī tad varat izlasīt izseja, pravieša izseja 61. nodaļu, pirmos divus pantus. Ja, tad Jēzus saka, ka viņš ir nolēmis nākt pasaulē un eh, piepildīt šos svētos rakstus, kas runā par to, kā atbrīvot nabagus un apspiestos. Un eh, caur šo uh, frāzi, caur šo teikumu, tad arī atklājas Dieva tēls, kāds ir Dievs un kādu Dievu mums vēlas atklāt Jēzus. Te pāvests uh, izdara tādu vārdu spēli uh, ar itāļu valodā, padre un padrone. Viņš saka, ka Dievs eh, nav kaut kāds padrone, kaut kāds tāds eh, kungs, eh, kurš ir kaut kur augstu, mm, atrauc no pārējiem. Jā, viņš saka, tā ir tāda nu, neglīta Dieva izpratne, Dieva tēls, kuru mēs varbūt arī paši mēdzam uzburt, ka viņš ir kaut kāds pārvaldnieks, kurš ir tā atstatu no mums, kurš distancējās no mums, un mums ir jāmēģina viņam kaut kā pielabināties, izpatikt. Viņš saka, nē, mūsu uh, Dievs ir drīzāk padre, tēvs, kurš uh, pavada mūs uz katra soļa. Viņš nav kaut kāds tāds uh, vienaldzīgs uh, malā stāvētājs, kurš vienkārši noskatās uz mūsu dzīvi, uh, atrauc eh, no mūsu ikdienas neaizsniedzams kaut kāds tāds eh, nu, aprēķina Dievs, bet viņš ir Dievs ar mums. Jā, atceramies arī Ziemassvētkos mēs svinējām, mēs bieži vien arī lasam šos svētos rakstus par to, ka Marijai un Jāzepam pasludina, ka lūk, piedzims dēls, ko jūs sauksiet par Emanuelu, kas nozīmē Dievs ir ar mums, kurš ir uh, noreizējies par mums, kurš rūpējas par mūsu dzīvēm, kurš vēlas būt iesaistīts mūsu dzīvēs, kurš vēlas dalīties arī ar mūsu asarām. Viņš nav kaut kāds neitrāls, vienaldzīgs dievs, bet gan gars, cilvēces mīlētājs, kurš mūs aizstāv, kurš mūs dod padomu, kurš aizstāv mūs, uztur mūs, kurš arī ņem līdzdalību mūsu sāpēs, mūsu ciešanās, viņš ir vienmēr klātesošs. Un tad šīs ir tās labās vēstis, labā ziņa, kuru uh, Jēzus mums pasludina un pasludina visiem, ja, ka tātad Dievs ir tuvu un viņš vēlas rūpēties par mani, par tevi, par ikvienu. Un tāds ir šis mūsu Dievs, viņš ir tuvs Dievs. Viņš arī pats sevi definē kā tuvība. Mēs atkārtotā likuma grāmata 4 Eh, nodaļā, 7. Eh, pantā varam lasīt, ka eh, kurai vēl tautai ir tāds dievs, kā es jums esmu tuvu, ja, kurš iet kopā ar jums, kurš ir savas tautas vidū, nevienai citai tautai tas nav tā bijis. Tad tuvības, dievs līdzjūtības, dievs maiguma, klātbūtnes ir mūsu dievs, kurš vēlas atbrīvot mūsu uh, plecus no tām nastām, kas mūs nos, nospiež, kurš vēlas mūs sasildīt, kurš vēlas izgaismot mūsu ikdienas raižu pilnās dienas, mūsu dzīves, kurš vēlas arī stiprināt mūsu soļus, kas tik bieži slīd un krīt. Ja, tad lūkš tas ir tas, ko šis vārds mums atklāja. Mēs varam atklāt, ka uh, mūsu Dievs ir eh, mums tuvu, un ka viņš mūs neatstāja vienus, un viņš vēlas dalīties ar mums, ja viņš nav kaut kāds Dievs, kuram ir jāpielabinās, tā ir arī tā vēsts, kuru mums ir jāsludina tālāk citiem. Eh, Pāvis tad arī uzrunāja eh, svētajā misē klātesošos sakot, māsas un brāņi, jautāsim sev, vai mēs nesam savās sirdīs šo atbrīvojošo Dieva tēlu – Eh, tuvības, līdzjūtības un maiguma eh, dievu, vai arī mēs par viņu domājam kā par bezkaislīgu tiesnesi, kā tādu grāmatvedi, kurš uzskaita katru mūsu dzīves mirkli. Un bieži vien mēs tā arī domājam, ka mums ir galvenais izdarīt vairāk labus darbus nekā sliktos, un ka Dievs to visu tiešām uzskaita, vai ne? Bet eh, drīzāk, lai mūsu ticība ir tāda, kas rada cerību, rada prieku. Ja, nevis, ka mūsu ticība eh, mūs piepilda ar bailēm. Ja, tā nav ticība Dievam, ja mēs eh, baidamies no viņa. Protams, ir šī Dieva bijāšana, ja, ka mēs apzināmies, ka to, ka Dievs ir lielāks par mums, bet mēs eh, nerīkojamies aiz bailēm pret viņu, tieši otrādi mēs rīkojamies aiz cerības, aiz mīlestības pret viņu, kas mūs piepilda arī ar lielu prieku. Ja, un tad kāda ir arī tā dieva seja, kādu pasludina baznīca? Ja, vai tas ir pestītājs, glābējs, kurš atbrīvo, kurš dziedina, vai arī tas ir briesmīgs dievs, kurš uh, uzliek mums kaut kādu vainas apziņu, kurš piepilda mūs ar, uh, jā, teiksim tā, ar vainas sajūtu. Ja, un tad uh, Jēzus pats, lai pievērstu mūsu patiesajam dievam, uh, parāda, kur mēs varam sākt, parāda to, ka mums ir jālasa viņa vārds, kurš mums tad atklāja Dievu tādu, kāds viņš ir. Ja, un tādu Dievu, kurš ir um, Dievs, kas mums vēlas dāvāt brīvību, kas vēlas mums dot cerību, kas vēlas mums piepilnīt ar prieku, uh, kas vēlas mums atklāt to, cik tuvu viņš mums vēlas būt. Un tāpēc arī pavis saka, lai Dieva vārds um, baro mūsu un atjauno mūsu ticību, un tāpēc noliksim to atkal mūsu lūkšanu un garīgās dzīves centrā. Ja, lai tad tiešām tas, ko mēs uh, daram savā garīgajā dzīvē, ka tas ir balstīts svētajos rakstos. Starp citu arī par Mariju, ja mēs raugāmies uz Marijas lūkšanu, mēs redzam, cik Marijas personiskā lūkšana ir uh, cieši savīt un izriet no svētajiem rakstiem. Magnifikat ir vieni vienīgi citāti no, no vecās derības un pamatā tad no šīs Samuela grāmatas, kur Anna slavē un pateicas Dievam par to, ka viņš ir uzklausījis viņas lūkšanu un arī tad mēs, lai varētu augt savā Dieva pazīšanā un savā lūkšanu dzīvē un Dieva uh, arī vaiga pazīšanā, tad mums ir jālasa svētie raksti, un svētie raksti ir tad tie, kas mums palīdzēs arī lūgties mūsu ikdienā. Tagad laiks atkal dziesmai, un pēc tās tad uh, turpināsim ar uh, šīs dienas sarunu, joprojām arī tad ceru klausītāju tavu iesaistīšanos, tu vari gan zvanīt, gan rakstīt īziņas un padalīties ar to, kā tu pavadīji šo Dieva vārdu svētdienu un vai tev ir kāda apņemšanās šogad uh, lasīt svētos rakstus un tad arī kā tu plāno to darīt. Pat ja varbūt arī neizdodas šī apņemšanās, tik un tā padalies ar mums pārējiem, tas varbūt dos motivāciju gan tev pašam, gan arī kādam, kurš tevi klausīsies, kurš tevi dzirdēs, un tas iedvesmos varbūt vēl kādu ņemt rokās svētos rakstus un tos arī pamazām lasīt. zeme gavilē, zeme gavilē. Viņš gaismas požākā, tumsa paslēpjas, kad atskan viņa balss, atskan viņa balss. Cik liels mūsu dievs! dziedi līdz cik liels mūsu dievs, lai visi redz cik liels, cik liels mūsu dievs. Par laiku valdā viņš caur gadu simtēņiem, viņš sākums ir un gals sākums ir un gals. Trīs vienīgais Dievs, Tevs dēls un svētais gars, Viņš lauva ir un jēs, lauva ir. cik liels mūsu... Jā, tas ir uh, Valdis Indrišonoks, uh, cik liels ir mūsu Dievs. Uh, tas arī ir tas, ko mums atklāja Dieva vārds, ka šis lielais, varenais Dievs vēlas mums būt tuvu, vēlas mūs atbrīvot no visa tā, kas mūs nospiež, vēlas pasludināt mums šo priecīgo vēsti, uh, Arī šis žēlsirdības gads, ko min pravietis Isais, ir tāda jūdu tradīcija, ka katrus 50 gadus visi tie, kas ir nonākuši verdzībā, tiek atlaisti brīvībā, visi tie, kas ir izsaimniekojuši savu zemi vai kaut kādu apstākļu dēļ bijuši spiesti <clears throat> zaudēt savus īpašumus, tad tos var atgūt, lai tad šīs nākamās paudzes var uh, atsākt darboties, tad tāda spiedošana, lietu kārtības atjaunošana, un tas ir tas, ko, ar ko Jēzus arī sāk savu publisko darbību, atklājot mums Dieva vaigu. Dace Valkā mums raksta, lai top slavēts Jēzus Kristus, vakar visa diena bija piepildīta ar Dieva vārdu. Vienu misi noklausījos Radio Marija, vienu noskatījos televīzijā un abās par tika runāts par Dieva vārdu svētdienu. Vēl vakarā apmeklēju svēto misi Valgas baznīcā un ar prāvestu Jurišu Kaparu vēlreiz svinējām Dieva vārdu svēdnī, svētdienu. Tas viss mani ļoti aizkustināja Dace Valkā. Paldies, Dace, par tavu eh, ziņu. Lilija mums raksta apņēmos lasīt mērtiecīga, eh, Rika Vorena grāmatu mērtiecīga dzīve. Uh, tiku līdz uh, nodaļai par pielūgsmes būtību. Atgriežos pie glika bībeles, varbūt papildus dažādus tulkojumus vienai rakstu vietai, kā nu, kuro reizi man tas sanāk. Tad, uh, jā, arī mēs uh, varam lasīt uh, garīgo literatūru, kas mums uh, palīdz uh, labāk iepazīt um, Dieva vārdu un to skaidro. Uh, paldies arī Lilijai. Uh, Uh, tad. Uh, jā, tad mums vēl ir īziņas uh, pienākušas. Uh, Anna raksta, paldies par katehēzi, jā, mūsu prāvests vienmēr iedvesmo un liek uh, sasparoties arī vakar tas notika, diemžēl gan nezinām par kuru uh, draudzi Anna runā, bet prieks, ka prāvestam izdodas, uh, ied, izdodas iedvesmot Un, uh, jā, tad uh, pirmais aspekts, ko mums Dieva vārds uh, dara vai atklāja, ir šis Dieva tēls, Dieva vaiks, kāds tas patiesībā ir, un arī, lai mūsu personiskā lūkšana, mūsu attiecības ar Dievu būtu autentiskas, tad mums mūsu lūkšana ir jābaro ar Dieva vārda lasīšanu, kas mums atklāja to, kāds tad tas Dievs ir, kuru mēs pielūdzam. Tad otrais aspekts, par kuru runāja Pāvis Francisks savā sprediķī, bija tas, ka Dieva vārds mūs ved pie cilvēkiem. Tātad tas atklāja Dievu, kurš vēlas būt mums tuvs, kurš vēlas dalīties ar mums mūsu priekos un bēdās, tas arī mūs tad ved pie cilvēkiem. Pāvis sacīja, ka tieši uh, atklājot to, ka eh, Dievs ir tāda līdzjūtīga mīlestība, mēs pārvaram tādu eh, kārdinājumu noslēgt sevi kaut kādā reliģiozitātē, kura ir tikai eh, nu, tāda ārēja Dieva pielūkšana, kas mūs nepārveido mūsu dzīves un kas neizpaužās konkrēti mūsu ikdienā. Uh, Šeit, ka drīzāk tā ir tāda elgdievība ļoti tāda apslēpta, smalka, bet, bet tomēr elgdievība. Ja mēs, jā, ja mēs it kā lasam Dievu vārdu, mēs piedalāmies svētajās misēs, bet tas neietekmē mūsu ikdienas dzīvi, ja tas mūs neved pie citiem cilvēkiem. Un pāvis saka, tad Dieva vārds mūs, mums liek iziet ārpus mums un sastapt mūsu brāļus un māsas ar šo Dieva atbrīvojošo mīlestību. Tas ir arī tas, ko Jēzus mums atklāja šajā nācaretes sinagogā. Viņš ir aicināts iziet pie nabagiem, pie mums visiem un darīt mūs brīvus – Ja viņš nav nācis, lai uzstādītu kaut kādus jaunus noteikumus, jaunas reliģiskas ceremonijas, bet viņš gan ir nonācis mūsu ielās, mūsu pasaulē, lai sastaptu šo ievainoto cilvēku, cilvēci, lai rūpētos par tiem, kuri cieš, lai atraisītu šīs te ievainotās sirdis un lai atraisītu visas tās uh, važas, kas mūs iesloga, kas iesloga mūsu dvēseles. Un tas arī tad ir tas vispatīkamākais uh, upuris Dievam, vispatīkamākā pielūksme, ka mēs rūpējamies viens par otru. Ja, tad arī te pāvis atsaucās uz to pašu pravietu izsaju un uh, uz citiem, ja, kur Dievs pārmet savai tautai, man nav vajadzīgi jūsu upuri, man ir vajadzīgs tas, ka jūs rūpējaties viens par otru, ka jūs um, parūpējaties par nabagu, par bāreni, par atraitni, ka jūs uh, nemēģināt apkrāpt viens otru, iedzīvoties uh, uz viens otra rēķina. Ja, tad tas ir tas, uh, tā pielūksme, kura Dievam ir vis, vispatīkamākā. Un ja mēs, pavasarī saka, ja mēs noslēdzamies tādā stingrībā, mm, tādā nu, sīkumainībā, tad tas ir, tad tas jau ir elks, jā, ka mēs tur kā tur pareizi turēt rokas, un tas, protams, ir svarīgi viss, arī šie žesti un, un, un um, liturģija un vispārējais, bet tas nedrīkst uh, mūs atraut no uh, rūpēm par citiem cilvēkiem. Ja mums ir svarīgāk par to, ka nedod Dievs tagad visi ir pareizi tur uh, nometušies uz ceļiem vai kaut ko izdarījuši, tā kā mūsu draudzē ir pierasts, uh, bet uh, mēs aizmirstam to, ka ir varbūt kāds uh, slimnieks, uh, kurš viens pats uh, guļ mājās un kuru neviens neapmeklē, tad uh, nu, tā kļūst par tādu algdievību, un tas nav dievs. Pāvis arī saka, šī stingrība bieži vien mūs nepārmaina, ja? mēs tikai ierokamies kaut kādā, nu, tādā, vai arī noslēpjamies aiz visiem šiem likumiem, kuri ir jāievēro, un um, vienkārši tāpēc, lai mēs varētu palikt tādi paši, kādi mēs esam bijuši līdz šim, bet Dieva vārds mūs vienmēr pārveido, tas vienmēr arī kā vēstu lebriem saka, pāršķaļ eh, mūsu sirdi kā divasmeņu eh, zobens. Un eh, tas tātad Dieva vārds mums atklāja šo Dieva seju un dāvā šo mierinājumu, un tāpat laikā Dievvārds mūs izaicina. Tas ir, nu, īstenībā arī zināmā mērā tāds traucējošs, jo tas atgādina mums par mūsu nepilnībām, tas arī liek tad mums nemitīgi iziet ārpus sevis, tā kā tas nav tā, ka mēs tikai sludinam o, cik lūk Dieva vārds, viņš mums atklāja, ka Dievs ir mīlestība un mums te viss tagad ir labi, bet viņš ir arī izaicinošs, jā, šis Dievs, kas ir mīlestība, viņš izaicina tevi mainīt savu dzīvi, viņš izaicina tevi iet pie otra cilvēka, kalpot otram un saskatīt arī šo Dieva tēlu tajā cilvēkā, kurš tev ir līdzās. Un eh, viņš tad arī neļauj mums paslēpties kaut kādā paštaisnumā, kur mēs gribam vainot kādu citu, gribam vainot situāciju, ka lūk, es jau būtu rīkojies citādāk, bet bija tādi un tādi apstākļi. Jā, bet tieši otrādi Dieva vārds ir tas, kurš eh, nu, uzrāda visu manu realitāti tādu, kāds es esmu, un aicina tad mainīties un uh, pilnveidot to, kas ir uh, nepilnīgs. Uh, manī. Un tā tad arī liek iet pie otra, liek kalpot otram, un tad vienmēr tas arī liek mums uzdot jautājumu, ko es varu darīt. Pāvis arī atsaucās, piemēram, uz šo pašu bēgļu krīzi. Viņš saka, lūk, ja mēs noslēdzamies tikai tādā, kas ir pareizi vai nepareizi mūsu tur liturģijā un ticībā un tā, tad uh, mēs eh, neredzam visus tos cilvēkus, kuri slīkst jūrā, kuri um, bēg no, no savām zemēm, kur ir spiesti bēgt no savām zemēm, bet viņš saka, Dieva vārds tad mūs ierā aicina atvērties eh, šiem cilvēkiem un redzēt uh, to, ka jā, aiz šīm sarežģītajām problēmām um, ir reāli dzīvi cilvēki. Un mēs nevaram teikt, ka man nav nekā kopīga ar to, un tā, tā ir kāda cita problēma, ko es varu ar to iesākt, jā, atstājam vienkārši viņus tur, bet tieši otrā Dieva vārds tad liek mums rīkoties. Mums Dieva vārds vienmēr mudina šo Dieva pielūgsmi apvienot ar rūpēm par otru cilvēku. Ja, tad pavas arī runā, ka tas nav tikai tāda, tāds eņģelisks garīgums, kur mēs lūk, uh, esam atrauti no realitātes, bet eh, vienmēr tad Dieva vārds, mūsu garīgā dzīve, balstīta Dieva vārdā, vienmēr liks sastapt otru un arī tad tuvoties otra eh, rētām, otra ievainojumiem. Pāvests Francisks arī bieži vien runā par to, ka ehm, pieskaroties nabagu eh, brūcē, mēs pieskaramies pašam Kristum. Tālūk, tad pāvis Francisks mūs aicina gan sastapt pašu Dievu, Dieva vārdā tādu Dievu, kāds viņš ir, un tad arī šis Dieva vārds mūs aicina iziet pie otra cilvēka un ieraudzīt, ko mēs varam darīt otra cilvēka labā. Bet mums ir arī kāds sazvanījis, ne, tiemžēl ir pārtrūcis zvans droši 679 969 131 ir tālruņa numurs studijā, uz kuru varat zvanīt īziņas, varat rakstīt uz numuru 266 77 272. Šodien tad varat padalīties ar to, kā jums iet ar Dieva vārda lasīšanu, kurš Dieva vārds, jā, kurš ir kļuvis miesa, kurš ir realitāte, un kurš turpina kļūt miesa mūsu dzīvē, kurš vēlas uh, ienākt mūsu dzīvē. Ja, Dieva vārds, viņš nevis mūs atrauj no mūsu ikdienas un ieved mūs kaut kādā garīgumā. Daudziem kristiešiem, diemžēl, ir tāds kārdinājums, ka saka, es ticu Dievam un tad es uh, nepieņemu šo realitāti ar tās ciešanām, arī ar slimībām, ar izaicinājumiem. Viņš saka, jā, lūk, es Dieva vārdā pasludinu, ka tam nav nekāda sakara ar mani. Tieši otrādi Dieva vārds būs tas, kas ja tu pareizi lasīsi Dievu vārdu, tad tas būs tas, kas tevi ievedīs konkrētajā realitātē un, un uh, apgaismos tavu ikdienas realitāti. Jā, jo Dieva vārds viņš vēlas kļūt miesa, līdzīgi kā viņš kļuva miesa uh, pirms 2000 gadiem, viņš vēlas ienākt arī tavā ikdienas dzīvē, būt klātesošs uh, pie tevis, un nevis, ka arī izaicināti tevi, kad arī līdz ar to tu kļūsti klātesošs citu cilvēku dzīvēs, nevis paliec vienaldzīgs, bet gan tad aktīvi, radoši, eh, pravietiski iesaisties citu cilvēku dzīvēs. Tas ir tas, ko Dieva vārds vēlas ar mums eh, darīt. Un eh, pāvis arī uzsver šo vārdu šodien. Jēzus sacīja, ka šodien šie raksti ir piepildījušies, un šis šodien pāvis arī pēc tam uzrunāja uh, pirms kunga eņģeļa lūkšanas sapulcē šos svēceļniekus, ka šis šodien ir aktuāls arī tagad. Tas nav tikai tāds vēsturisks šodien, kad Jēzus pateica šos vārdus. Interesanti arī, ka katehisms, ja jūs atšķirsiet ceturto sadaļu par lūkšanu, arī izceļ šo, tur gan, man liekas, ir izcēls tas vārds tagad, ja, bet tagad ir atbilstošs laiks, tagad ir Dieva žēlistības laiks, ja šodien Arī tavas dzīves šodienā eh, Dievs vēlas kļūt miesa. Un Dieva vārds nav kaut, kāds, kaut kāda vēstule, kas ir rakstīta pirms uh, seniem laikiem, bet tas ir gars un dzīvība. Ja, un tad lasot šo vārdu, klausoties šo vārdu, tas ienāk mūsu šodienā, mūsu apstākļos, mūsu ikdienas dzīves uh, realitātē, un uh, tāpat arī tad viņš vēlas mūs smudināt, ienākt mūsu tuvāko šodienā viņu vajadzībās un tad arī atdarināt Jēzu, kurš kalpo, atdarināt Jēzu, kurš mierina, kurš atbrīvo, kurš dāvā cerību, kurš dāvā dzīvību, ja, tad tas ir tas, ko mēs esam aicināti darīt, likt šim vārdam kļūt miesai caur mūsu uh, kalpošanu. Un tāpēc arī visa baznīca šobrīd, arī ejot šo sinodālo ceļu, ir aicināta klausīties, klausīties citos, klausīties mūsu brāļos un māsās, arī tajos, kas neiet uz baznīcu vai kuri vairs neiet uz baznīcu, tajos īpaši, kuri ir apspiesti, kuri ir visvājākie, visievainojamākie, kuri ir nabadzības vai nu, kādu citu dzīves uh, izaicinājumu ieslodzīti, tad arī viņi ir tie, pie kuriem mums ir jāiet un kuru dzīves mums ir jāatbrīvo, kuriem mums ir jānes cerība, un tādā veidā mēs ļausim šim vārdam turpināt kļūt miesai. Ja, un tā ir mūsu katra misija būt par šīs te Dieva eh, klātbūtnes misionāriem, vēstnešiem, visiem cilvēkiem lai tad arī pāvests noslēdz šo savus prediķi ar to, ka lai Dieva vārds ir ne tikai mūsu lūkšanas centrā, ko par ko mēs runājām pirms dziesmas, ka lai mūsu lūkšana būtu patiesa autentiska, tad tās centrā ir jāliek Dieva vārds, ka mūsu lūkšana barojas, iedvesmojas no svētajiem rakstiem, bet arī svētie raksti ir mūsu draudžu dzīves un pastorālo aktivitāšu centrā – lai vienmēr mūs mudina šī vēlme sludināt Dieva vārdu, stāstīt par to citiem un tādā veidā, kas ļauj citiem piedzīvot to patieso Dieva tēlu, kurš vēlas darīt brīvi ikvienu cilvēku, un ka tas skar ikvienu. Ja, un tad, lai, lai tiešām mēs katrs atrodam laiku gan individuāli, gan kā kopiena klausīties Dieva vārdā, lūgties kopā ar to, un tad arī uh, likt to uh, praksē, ļaut tam iedzīvoties, kļūt realitātei, kļūt miesai mūsu ikdienā, un tas lielā mērā tad ir atkarīgs no mums, kā mēs viņam to ļaujam. Laiks uh, īsai dziesmai, un tā pēc tās tad arī vēl paturpināsim ar jūsu dalīšanos, kā jūs lasat vai nelasat Dievu vārdu savā ikdienā, un tad arī noslēgsim šīs dienas katehēzi. Thank you. you. Katehēze Ēterā priesteris Pēteris Skudra Ir 9,50 minūtes pirmdienā, 24. janvārī. Olīvija mums raksta, ka viņai dieva vārda svētdiena lika aizdomāties un pievērsties obligātai bībeles lasīšanai. Ceru, ka tev, Olīvija, tas arī izdosies. Jautājums arī ir būt negluži par šodienas tēmu, bet kāpēc brīvdienās neskan vakara pasaciņa bērniem. Jā, nu mums sākotnēji nebija tik daudz to ierakstu bērnu pasakām, tāpēc mēs to vairāk atstājām darbdienām, lai bērniem vieglāk aiziet gulēt. Brīvdienās bērniem bija šī citādāki režīmi mēdz būt, un tāpēc arī mums brīvdienās šī šis uh, programmas punkts pagaidām nav, bet uh, nu, pamēgazām jau mums arī krājās tā uh, pasaku kolekcija, tā kā varbūt arī varēsim visu cauru nedēļu tās atskaņot. Un uh, tad arī jautājums, kas ir iekšējā dziedināšana un kur iespēja griezties šajā jautājumā. Es īsti nezinu, kas ar to ir domāts, bet ir nu, dažādas, jā, tāpat arī uh, kustība uh, dzīvības traumas, runā par šo nu, iekšējo dziedināšanu, par to, ka ir kaut kādas lietas mūsu pagātnē, kas nu, ietekmē mūsu šodienu un kas ir atstājuši iespaidu uz šodienu, un tad mēs varam pirmkārt mācīties, tur arī ar to nodarbojas psiholoģija, psihoterapija, mēs mācāmies nosaukt, kas ir šīs lietas, kas man ietekmē šodien, un tad ko es varu mainīt savā satieksmēs, jo nu, viens ir tas, ka es apzinos to, ko es kādreiz esmu piedzīvojis un kas man ir varbūt radījis kaut kādus ieradumus, bet tad arī ko es varu mainīt šodien un darīt tālāk citādāk. Un, protams, ka mēs arī par to visu aizlūdzam un um, ļaujam Dievam tajā visā ienākt, dziedināt šīs brūces un uh, tad arī lūdzam gudrību un spēku uh, turpināt iet tālāk, kā viņš to vēlās, lai caur šīm rētām, kas mūsos ir palikušas, līdzīgi kā arī caur viņa rētām, mēs varam nest pestīšanu un glābšanu citiem. Tad arī mums vēl kāds klausītājs vai klausītāja raksta, ka aizkrauklis draudzē prāves runāja, ka šī ir Dieva vārda svētdiena, un lasot Lūkas evaņģēliju apstājos pie Jēzus vārdiem, Dieva gars ir pār mani, uh, Un tad radās domas, vai arī es varu teikt šos pašus vārdus par sevi, vai tā ir augstprātība. Es domāju, kaut nedaudz svētais gars ir pār mani, kurš palīdz atvērties prieka vēstī. Protams, ka bez svētā gara mēs nemaz nevaram saprast svētos rakstus, un ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs piesaucam svēto garu, tad, kad mēs lasam eh, Dieva vārdu, un viņš arī ir tas, kurš mums, kurš ir iedvesmojis šos autorus, uh, Un tad viņš ir arī tas, kurš mums var palīdzēt saprast šos autorus. Tā kā viennozīmīgi, lai Dieva gars tad nāk pār mums un palīdz lasīt Dievvārdu. Pavas Francisks uzrunājot svēceļniekus pirms lūkšanas kunga eņģelis, aicināja tiešām arī izdarīt tādu apņemšanos, ka tā kā mēs liturģijā šogad lasam Lūkas evaņģēliju, varbūt tad mēs arī varam individuāli šogad lasīt Lūkas evaņģēliju, kaut vai katru dienu pa mazai daļiņai, pa pāris pantiem, bet tomēr secīgi lasīt uz priekšu šo evaņģēliju, kas mums var arī palīdzēt tad labāk iepazīt to Dieva vārdu un augt tajā un tad arī padarīt to par savu ikdienu.